Die mensen wat daar geblij het in die tijd dat die Jediërs weggevoerd is, was gekant tegen die Jediërs en die Benjaminite wat teruggekomen het. Toe hulle achterkom dat die mensen wat teruggekomen het, begin het om die tempel van die Heere, die God van Israël, te herbou, het hulle met Sere Babel en die leiers van die families gaan praat. Hulle het aangebied, ons wil graag saam met julle die tempel herbou. Ons bid tot diezelfde God als jullie. Vandat de Assyrische koning Esaradon ons van ons land af hierna toegebring het, offer ons ook vir julle God. Serebabel, Jeza en die ander leiers het echter vir hulle gesê, ons en julle kan niet saam aan die tempel voor ons God bou nie. Koning Kores van Persie het voor ons die werk gegee om dit te bouwen. Ons wil dit bou sonder dat iemand anders ons help. Ons doen dit terwille van die Heere, hij is de God van Israël, die mensen wat reeds daar gebleven het, het toe hulle bes gedoen om die Jedeers te laat ophou. Hulle het hulle selfs probeer banmaak so dat hulle nie met die bouwerk zou aangaan nie. Hulle het tot ambtenare omgekoop om die bouwerij te laat skade lei. Die hele tijd van dat Kores koning was totdat Darius koning van Persie geword het, het hulle die werk probeer terughou. Hulle het selfs van die koningse ambtenare probeer omkoop om die bouwerk te laat stopzet. Jaren later, toe Ahasveros so pas koning geword het, het hulle onmiddellik by hom gaan kla. Hulle het een klag teen die nieuwe intrekkers van Juda en Jerusalem neergeskryf en dit vir die nieuwe koning gaan gee. Later jare, toe Artasasta die koning was, het Bislang saam met Mitredat, Tabel en allemaal wat met hulle saam gesweer het, een brief aan die koning van Persie geskryf. Dit is in Aramees geskryf, iemand moest dit vir die koning vertaal, Rechheim, die man wat die perse als gouverneur voor die gebied aangesteld het om dit vir hulle te regeer, en sy secretaris wat sy skryfwerk doen, het ook vir Artasasta een brief geskryf oor Jerusalem. Die brief is geskryf onder de naam van die gouverneur Regheim, die secretaris Simsai en hulle collega's, as ook die ander ambtenare uit Persie, Erech, Babel en die Elamite en Sisan en die ander volke wat die beroemde Asenapar uit hulle lande na Samaria en die ander plekken in die wees Evraat zoon toe oorgeplaas het. In die brief het gestaan, aan koning Artasasta, die brief kom van die ambtenaren van die wees Evraat. Ons wil hy die koning moet weet dat die Jedeers wat van die ander provincies hier na ons toegetrek het, bezig is om in Jerusalem saam te trek. Hulle is bezig om door die slechte en rebelse stad recht te maken voor oorlog. Hulle het die stadse mire weer begin opbou. Die fundament is reeds klaar. Ons wil betijds vir die koning sê dat hulle gaan ophou om hulle belasting aan die koning te betalen die oomblik dat die stad sterk genoeg is en sy mire herbou is. Die koning gaan dan geld verloor. Omdat ons achter is staan en niet graag wil zien dat de schade lijn niet, breng ons hierdie saak dringend onder die koningse aandacht. Wanneer je in die geschiedenisboeken van die konings wat voor je regeer het gaan kyk, sal je zien dat Jerusalem nog altijd moeilijkheid gemaakt het. Van lang al af al waar hulle niks weet nie en het hulle dit moeilik gemaakt vir die Persische koning en die ander volke in die provincies. Dit is ook die rede hoekom die stad destijds verwoes is. Ons wil hee dat die baie goed moet weet dat die hele deel in wees Evraat gaan verloor als die stadse mire eers eenmaal klaar gebouw is en die stad reg is om oorlog te maken. Die koning het hulle in een brief geantwoord, aan Regheim, Simsaai die secretaris en die ander ambtenaren wat in die provincie Samaria in die reis van West-Evraat woon. Die koning groet julle, die document wat julle voor mij gestuur het, is vertaal en voor mij gelees. Ik het gesê dat hulle in die geschiedenisboeken moet gaan kijken wat daar oor Jerusalem geschreven is. Dit het uitgekom dat hierdie stad inderdaad van lang al af ten die konings was. Daar was altijd weerstand en oproer in die stad. Jerusalem het sterk konings gehad wat oor die hele wees Jefraat regeer het. Hulle het belasting by die ander mense daar gevat. Julle moet vir die mense gaan sê om op te hou met hulle bouwwerk. Die stad mag niet herbouw worden voordat ek self toestemming daarvoor gee nie. Gee dadelijk aandag aan die zaak. Keer dat daar skade kom vir my rijk. Die oomblik toe die brief van koning Artasasta vir die secretaris Simsai en die ander ambtenaren gelees is, het hulle vinnig na die Jedeers in Jerusalem gegaan. Hulle het die Jedeers gedwing om op te hou met die werk. Die werk het toe tot stilstand gekomen. dit het net so bly tot in die tweede jaar wat Darius koning was.